elkarte horren gain dira, biztan dena, bon, kipien eh, erakaskuntza, jibien aritzeko, baita ere gazte guzien eh, kompetizioniak, eta baita ere goimailako jokolarien ere formakuntza. Bai honan, beti elkarteak du hori kudeatu. Ikusiz uh, elkarteak duela aktivitate horiek kudeatzen, nolaz ez, ez ere debartean sartu lehenago, nolaz egitura profesionalak ere maiten dituen, behorekin ere maiten dituen, Eh, elkarrizketetan nolaz ezten ere bere ikusmoldea nolak, nolaz ez diren eh, hartuak izan, et zuzen kontrako gauza bat iduritzen zaut, eta ez da errespetagarria nahi bauzu hori uh, osoki bolondreskia dira hori eguziak, eta ikasi dute bat batian, hanfet, uh, gauzak behar ba aldatzeko aldatuko zirela, eta eiek okupatzen ziren aktivitate batzu, beste molde batez eginak izanen zirela, eta ez zutera berba ere e, eh, geroko proiektu batean, ez zutera eiek eh, eskurik izanen hortan egin molde doi bat bortitza, hala, uste, uste dut.